الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال المؤلف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي كتاب كشف الشبهات بسم الله الرحمن الرحيم باسم بابا بابای بابا بابای يعني با اسم تو باسم تو سعادت بجويا باسم تو بهر نام تو سعانت میده قال به اسم اسم نکره هست و عموم داره یعنی به هر اسمت یا الله به هر اسمت سعانت میجویم تبرک میجویم کمک میخواهم به هر نامت به اسم با اسم تو اینجا این سخنم را آغاز میکنم این کتاب را آغاز میکنم بسم به اسم الله الله از اله اله بر وزن فعال به معنای مفعول یعنی معلوف یعنی معبود اصل اله از اصل اله برگرفته شده از تعلوه گفته شده برگرفته شده از وله میگن قلب من وله تو را داره یعنی نهایت محبت تو رو شیفتت است شیفته محبتت یعنی شیفته شیفته نگاهت شیفته اینکه با من باشی و تو رو ببینم و نهایت محبت بهش میگن چی؟ بله خداوند معلوه معبود معبود قلب هاست ما نهایت محبتشو داریم نهایت حب و نهایت کمکجویی ازش داریم حاضر نیستیم خدا را با کسی عوض بکنیم اله معلوه حاضر نیستیم به کسی جز او سجده بکنیم حاضر نیستیم به جز او از کسی سعانت بکنیم الله معلوه الله را دوست داریم از پدر و هم بیشتر از همه کس بیشتر الله وقتی سر نماز میسیم با محبت سجدش میکنیم حبشو داریم تعظیمش رو میکنیم تعظیممون هم به خدا این تعلهمون این تعلیهمون به خداوند این ذلت و خاریمون خشوع و خضوع میگیم الله اکبر از محبته الله اکبره کتی از خدا بالاتر نیست کسی از خدا بزرگتر نیست پروردگارا به بزرگیت نماز در این نماز غذا بر خودم حرام میکنم نوشیدنی بر خودم حرام میکنم سخن بر خودم حرام میکنم دوست و رفیق و دنیا را کنار میذارم الله معلوه قلبمه وقتی که اسم از خدا اومد گفتم الله اکبر یعنی دنیا تمام شد سرم زده بشه نمازم با قطع نمی کنم باطل نمی کنم الله تنم را به خاطر خدا فدا میکنم این الله معنای الله اگر درک بشه اگر نور الله و توحید در قلب بیاد سینه سفر میشه مثل صحابه در مقابل دشمنان دین خدا شخص با پدرش میجنگه چنانچه صحابه رسول الله صلی الله علیه و اگر شخصم در آتش بیاندازن شخص از دینش بر نمیگرده این الله الله اگر تعلیه و تعظیمش در قلب اومد محبتش اومد شخص دیگه حاضر نیست خدا را با دنیاش عوض بکنه حاضر نیست خواب خوش صبح اون خواب حاضر, حاضر نیست به خاطر خواب خوش صبح به خاطر لذت اون خواب پشت به نماز خدا بده اگر حی علی الصلاه شد خواب را از چشم خستگی را از تن بیرون میکنه میاد حی علی الصلاه و حی علی الفرا و الصلاه خیر من النوم به ندای خداوند استجابت میکنه و اگر خدا را تعظیم میکنه و محبتشو داره میخواد سر به سجدهش به نماز صبح از عقوبت خدا و خشم خدا هم میترسه میترسه از این از اون خبری که رسول الله صلی الله علیه و یاد کرده اون کسی که رسول الله صلی الله علیه و در جهنم دید سنگی برداشته بر فرق سر اون برادرش رو میزد که سرش له و لورده میشد رسول الله صلی الله علیه و فرمود به ملائکه فرمود این چیه چرا این شخص این کار میشه به سرش چرا با سنگ زده میشه بر سرش اینطوری که بر فرق سرش که دگرگون بشه چرا گفت که این شخص به نماز صبح بیدار نمیشد و اذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالا نهایت محبت و نهایت ترس از خدا داره از عقوبت خدا میترسه نزدیک به گناهان نمیشه نزدیک به بدعت و شرک نمیشه میترسه از خدا و این ترس از خدا در وجود تمامی پیامبران خدا بود چون معنای اله الله رو فهمیده بودن رسول خدا صلی الله علیه و از عذاب خدا میترسه شب به تهجد میایستاد میگه اللهم انی اعوذ برضاک من سخطك فناه میبرد به خداوند به خوشنودی خدا پناه میبرد از خشمش از خشم خدا میترسی میگه اللهم انی اعوذ برضاک من سخطك اعوذ برضاک من سخطك میترسی گریه میکرد در سجده رسول الله صلی الله علیه و سلم در تهجدش در پنهانش نه در آشکارش در سجدهش اگر شب به تهجد میافتاد میگفت اللهم اینی اعوذ برضاک من سخطک از خشم خدا میترسید همه پیامبران خدا میترسیدن ابراهیم میترسید از شرک و جنوبنی و بنی ان نعبد میترسیدن چرا چون خدا را شناخته بودند چون عظمت خداوند و اله در قلبشون آشکار و روشن شده بود فهمیده بودن نور وحی خدا قلبشون رو تابان کرده بود بله ترکتکم علی البیضاء روشن روی روشن و آشکار رواتون کردم قرآن و سنت آشکاره لا یزیق عنها الا حالک زیر، انحراف گمراهی لغزش از آن کسی نیست جز گمراه گمراهانن که پاشون میلغزه گمراهانن که نور نبوت و نور وحی قلبش رو تابان و روشن نمیکنه اگر گمراهی رو دیدید بدون که نور نبوت نور وحی نور سخن خدا در قلبش تابان نشده روشن نشده ترکتکم علی البیضا دین خدا بیضا هست پس الله خیلی مهمه که نورش نور عظمتش نور محبتش نور ترسش قلب ما رو تابان بکنه اگر این اومد جا توحیده در قلبت صورت گرفته در غیر این صورت برو قلبت رو اصلاح کن اگر نور توحید نیمد تو قلبت ترس از خدا نیمد عبادتت از محبت از دل نبود برو رو مراجعه کن توحید رو نفهمید نگو توحید رو فهمیدن نگو توحید دو نوعه توحید الوهیت و توحید ربوبیت نگو علمی و عملی نگو عبادت نگو قصد و طلب و معرفت و اثبات نگو توحید را میدونم تو از توحید نمیدونی ای بنده غافل اگر توحید را میدونستی میدونستی معنای بسم الله الرحمن الرحیم یعنی چی میدونستی یعنی چی الرحمن یعنی چی الرحیم غیر از خدا را صدا نمیزدی همیشه دست به دعا بودی در سجدت دست به دعا بودی اقرا ما یکون عبد من ربی و هو ساجد سجدت طولانی میکردی درش دعا میکردی این عبودیت این بندگی است و خداوندم برای این بندگی ما را آفرید ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون هي عبادت ما را آفریده عبادت یعنی چی جهاد تو کتاب میخونی عبادت یعنی تذلل و خشوع میگن راه معبده راه آسوده شده از بس که روش هموار شده حیوان رفته و انسان رفته اون راه هموار شده بریم بیابون ببینید اون مسیری که حیوان ازش رد میشن چطور هموار شده این طریق معبد بهش میگن از تزلل میاد ذلت عبودیت باید این معانی رو ما ببینیم باید در قلب ما بیاد این عبودیت این بندگی اینو باید لمس بکنیم اگر نفهمیدیم اگر در قلب ما نیومد بدونیم که در توحید ما نقصه نمیگم توحید نیست بدونیم که نقصه بسم الله الرحمن الرحیم با اسرانت و تبرک به نام جلاله الله و تمامی نامهای خداوند و به نام الله الرحمن الرحیم اون کسی که رحمتش همه جا را فرا گرفته و رحمته وسعت کل شی بر کافر و مؤمنش بر فاسق و فاجرش خدا و مشروب خار رحم کرده او را با نوشیدن مشروب نکش و نمیران چرا تا فرصتی باشه برای توبه اون کسی که دست به دعا به امیت برمیداره و اون قبر و اون بت برمیداره خدا او را نمیکشه نابودش نمیکنه بهش مهلت میده چون خداوند رحمتش همه جا را فرا گرفته اون مشرکی که در کشتی میخواد غرق بشه خدا به دادش میرسه اما یجیب المضطر خدا به دادش میرسه چرا چون خدا ارحم الراحمین رحمتش همه جا را گرفته و رحیم رحمتش خاص مؤمنین مؤمنینم بدونن اگر رحمت خداوند همه اشخاص مشمول شده بدانم که کسانی هم از رحمت خدا مستثنا هستن و کان بالمؤمنین رحیما خدا رحمتی خاصم داره که خاص مؤمنین کسانی ازش محرومن به خاطر همین کسانی معلوم ملعون میشن مشروب خار ملعونه معنا فی الخمر عاشر ده نفر کسی که مشروب بنوشه و خونه بهش اجاره بده و انگور بهش بفروشه و حمالیش بکنه و کرایش بده و اینا ملعونه ملعون یعنی کی یعنی چی یعنی يعني کسی که از رحمت خدا مسروده محرومه کسی که مشمول رحمت خدا نیست چون خداوند رحمتی هم داره خاص مؤمنین که کسانی ازش معوکان الله بالمؤمنین رحیمه کسانی از این رحمت مستثنا هستن اون زنی که ابروش رو برداره ملعونه لعن الله الواصل والمستوى النامس المتنمس ملعونه اون زن کسانی ملعونه اهل بدعت ملعونن محرومن از ورود حوز رسول الله از ورود مستقیم به بهشت خدا باید بترسیم از اینکه اهل بدعت و اهل معصیت بشید کسانی از حوض رسول الله صلی الله رانده میشن ملائکه گفتن به رسول الله صلی الله نمیدانی یا رسول الله که چرا رانده میشن رسول الله میگه صداشون میزنه و صحابی و اینها اتباع دین منن امت منن امت منن در روایت من اصحاب در روایت صحاب اینجا معنی امته نه کسانی رانده میشن گفتن یا گفت رسول الله میگه گفتم اینا امت منن فرمودن ما تدری ما احدث من بعدک ندونی نمیدونی که چه بدعت ها و نوآوری های تو دین تو وردن ای رسول خدا نمیدونی صلی الله علیه و سلم اصلا محروم میشه از این نعمت از این فضیلت این فضیلتی که خدا برای اتباع رسول الله صلی الله علیه و سلم نوشته انسان محروم میشه پس در این استعانت هم رجا هست هم خوف هم امید است هم ترس هم میدانیم که خداوند رحمتش همه کس همه جا را گرفته هم میدانیم کسانی از رحمتش هم محرومن هم امید داریم طمع داریم هم از اینکه محروم بشیم هم میترسیم قال و به ثقتی اعتمادم توکلم به خداوند معلف میگه با اعتماد و توکل به خداوند این کتاب را آغاز میکنم اعلم رحمك الله عادت مؤلف اینه که با دعا کتابش آغاز بکنه از باب شفقت و مهربانی در حق الله از خدا کمک میجویه که درهای رحمت بر قلب کسانی که این کتاب میخونن باز بشه همونطور که رسول الله صلی الله علیه دعا فرمودن بر کسانی که حدیثش رو نظر الله امرئا سمع مقالتی خدا خوشبخت بسازه و بکنه کسی که سخن من را بشنوه خوشبخت اون کسی که وقتش رو میده به حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم و اینجا هم دعا میکنه میگه درهای رحمت و پروردگار بر قلب کسانی که این کتاب را میخونن خدایا باز کن از خدا میخواهیم که قلبمون رو سرشار از رحمتش بکنه سرشار از لطفش بکنه مهربانیش بکنه اعلم رحمك الله این حرف این امام دلیل بر اینه که اگر نصیحتی اینجا میکنه اگر این کتاب را نوشته چون دلسوز امت بوده دشمن دین خدا نبوده ستیزی با دین خدا نداشته ستیزی با مردم نداشته میخواد بگه نیمدم حرفی بزنم که تو را برنجونه نیمدم حرفی بزنم که تو از دین زده بشی از خدا زده بشی که فکر بکنی که مثلا من اومدم دین تو ازت بگم نه من اومدم دینت رو بهت بیاموزم دین خدا این سخن رو میخواد بگه این معلف ان التوحید اعلم رحمك الله ان التوحید هو افراد الله سبحانه تعالی بالعباده توحید یعنی تا پرستی خدا را در عبادت یک تا قرار دادن توحید اصل توحید توحید تنهایی نیست ما گفتیم توحید علمی و عملی توحید در افعال خداوند توحید ربوبیت و الوهیت و توحید در عبادت چرا پس اینجا مؤلف فقط توحید را یک نوع توحید یاد میکنه اینجا اینجا فقط اومد گفت بدون که توحید یعنی یک تا قرار دادن خداوند در افعال بندگان در عبادت و طاعت در پرستش چرا فقط یک نوع رو ذکر حالا میاد دلیلش بعدا خواهد اومد دلیل چیه میگه و هو دین الرسل اول اینکه توحید عبادت چون دین انبیا همین بوده و هو دین الرسل الذي ارسلهم الله به الى خداوند دینی که با اون پیامبران را فرستاد همین بوده و لقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت هیچ پیامبری را خدا میگه نفرستادیم مگر به سوی چی دعوت توحید عبادت یک تا پرستی به سوی عبادت چرا به سوی خداشناسی نبوده چرا به سوی معرفت و شناخت خدا نبوده به سوی فرستی چون فطرت و ذات خداشناسی در ذات تمامی بشریت هست وإذ اخذ ربك من بنی آدم من ظهورهم ذريته اشهدهم على انفسهم. ألست بربكم قالوا بلا شهیدنا چون این شهادت و گواه خدا از تک تک ما گرفته و در تک تک وجود ماها گذاشته اون وقتی که آدم را آفرید در ذات ما خدا شناسی هست اگر نبود چرا اون مشرک وقتی که توی کشتی میخواد غرق بشه ظل من تدعون الا چرا فقط خدا را صدا میزنه اگر این خدا شناسی نبود پس چرا های پیامبر خداوند فرستاده میشد و به قومش میگفتن خدا را بپرستید نمیگفتن اول خدا را بشناس بعد بپرست چرا اول رسول الله صلی از خداشناسی شروع نکرد چون مشرکین خداشناس بودن چون مشرکین خداشناس بودن خدا را میشناختن ولی که خدا پرست نبودن یکتا پرست نبودن خدا را به یکتایی نمیپرستیدن این مشکلشون بود پس دعوت انبیا به سوی یکتا پرستی بود نه خداشناسی چون خداشناسی متعارف و موجود و در ذات تمامی بشریت بوده از مشرکین و غیر مشرکین شما نگاه بکنید امتهای روی زمین ادیان روی زمین کنفیشیوس و بودا و هندوس و طاوی هر دین روی زمین از نصارا و یهود مگر اینا بی خدایانن مگر خدا را قبول ندارن مشرکی را دیدم هندوس در امارات گفتم دعوتش بده به سوی یک پرستی و دین اسلام گفتم بهش چند تا خدا را قبول داری خدایان زیاده گفتم خدایی از خدایی هم بهتر هست گفت که بله بوس گاد اون رئیس گادها رئیس خداها گفتم رئیس خداها کیه سردسته خداها گفتم عجب پس تو قبول داری که خدایی هم آفریننده یکتا هم هست گفت بله من قبول دارم فکر نکنی اون بودایی اگر گاو را میپرسته اگر بت را میپرسته اگر بودا را میپرسته خدای یکتا را قبول نداره خدای یکتا را قبول داره حالا میاد نص آیاتی که دلالت بر این قضیه ولی خب این هر جا برید هر جا برید هر کسی رو میخوای بپرسید هر دینی اون رئیس خداها را قبول دارن همه ولی خدایان را جعل الالهه اله واحده خدایان چون زیاده ولی خدای یک تا یکیه خدای بزرگ یکیه میشه همشون قال وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده فأولهم نوح عليه السلام الصلاه أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا أولين في که بسوية توحيد من اومدن دعوت دولان نوح عليه السلام وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وما وقتی نوح نوح شون بدأ مشركين قوم نوح گفتن خدایان تو رها نکنید اینها بزرگانتون بودن رهرو راه اون بزرگانتون باشید نوح رو بل بکنید میگه اونها پیامبر نبودن مگه اونها صالح نبودن ولی نبودن اون اولیا رو میخواد رها بکنید چون این ولی اومده نه نه همون بزرگتره رو بگیر اونها این میگفتن شبهشون این بود اونها هم پیامبر بودن اونها هم صالح بودن اونها هم ولی بودن حالا نوح اومده میخواد اون پنج تا رو رها بکنید به خاطر یکی نه قالوا لا تذر چرا اینجا خداوند گفت ولا تذرن ودن ولا سواعا ولا یغوث دبر سبر لا تکرار کرد ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث بعد گفت و یعوق دیگه لا نیومد دوباره علمای تفسیر چی میگن ما تفسیر میگن خدا لا را تکرار نکرد در تمامی این ها که پرستیده میشد به غیر از خدا به خاطر اینکه این ها در یک رتبه نبودند اون, اون اولیا در یک رتبه نبودن رتبه هاشون متفاوت بود خدای اولی وده بزرگتره بعد سواعه بعد یغوثه و بعدها که پایینترن اگه پیش تصوف بری بتهای خودشون را با القاب متمیز میسازن یعنی چی بتهاشون را هر کدوم با ویژگی های خاصی خطاب میکنن یکیشون حامله میکنه اون زنی که حامله نمیشه یکیشون اون فلج را درمان میکنه یکیشون یکی زایشگاهه یکی تیمارستانه یکی دیوونه رو هوشیار میکنه جدا دارم میگم اینطوری بوده هر بوتی برای یک درمانی برای یک دردی گذاشته بودن بخاطر همین الان پیش عباد قبور مرد پرستان بری اوتاد دارن و غوث دارن و اقتاب دارن برای خودشون وتد غیره غوث غیره میدونی چیه غوث المغیث دارن و خود خود غوثاشون هم متفاوتن مغیثاشون کسانی که بهش پناه میبرن متفاوتن غوث المغیثین دارن اون اولیاشون یکی در رتبه بالا قرار داره یکی در رتبه پایینتر همشون در یک رتبه نبودن اون قط اقطابشون اون مغیثاشون اون اوتادشون و این بود الان شاید در جامعه کمرنگ شده ولی هنوز هست برید آفریقا ببینید مزاری از مزاری با شکوه مزاری هزار نفر دورش تواف میکنن مزاری دو نفر اون که بیشتر تواف میکنن برشش بیشتر پیش خدا اعتقادشون اینه و بخاطر همین اینجا این چیزی که الان در امت اسلام میبینی در بین مسلمان ها این چیز در امت نوح هم بود در امت نوح هم بود بودها در یک رده در یک قدرت در یک قوت نبودن حدیث داریم در صحیح بخاری از ابن جریج از عطا از ابن عباس که اینجا امام بخاری در کتاب تفسیر میاره باب وقالوا لا تذرن آلهتكم امام بخاری اثر ابن عباس رو میاره که حکم رفع رو داره یعنی چه حکم رفع رو داره یعنی این حدیث از اسرائیلیات نیست این حدیث از گفته خود ابن عباس نیست این حدیث منصوب به رسول الله صلی الله علیه و یعنی دونسته از سخنان رسول الله و اینجا داره به ما میگه بازگو میکنه به خاطر همین به عنوان حدیث امام بخاری در کجا میاره در کتاب صحیحش با اسنادش از ابن جريج از عطاء از ابن عباس صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعده أما ود كانت لكلب بدومة الجندل وأما سواع كانت لهذيل وأما يغوث فكانت لمراد ثم لبني غطيف بالجوف عند سبأ وأما يعوق فكانت لهمدان وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع اسماء رجال صالحین قوم نوح اینها پنج نفر از اشخاص صالح هر کدام وسن و بطی بودن از این صالحین بط شده بودن مردم که کرده هر کدوم برای یک قوم یکی برای حسین یکی برای حمیاری یکی برای همدان هر کدوم از این اقوام برای خودش خود برای خودشون خدایانی داشتن فلما هلكوا وقتی که مردن این صالحین اوحى الشیطان الى قومهم شیاطین وحی کردن ان الشیاطین لا یوحون الى اولیائهم شیاطین وحی میکنن شیطان وحی ان انصبوا الى مجالسهم التي كانوا يجلسون انصابا بیاد یک خاطره و یادآوری نسبی بذارید یادواری بذارید بر سر قبر اونها و سموها به اسمائهم و اونها را به اسمشون یاد کنید ففعلوا گذاشتن اون یادوارها را بر سر قبرشون گذاشتن فلم تعبد عبادت نشدن اول عبادت نبود حتی اذا هلك اولئک تا اینکه این جیل این نسل رفتن نسل دیگری اومدن و تنسخ العلم و عبدت وقتی که علم اون صالحین دعوت اون صالحین رفت با مردن اون اشخاصی که همجوار و همراه اینها بودن یادواره اینها را گذاشته بودن این اشخاص پرستیده شدن عباد قبور حدیث در بخاریه میگن ما قبول نداریم چرا قبول نداری؟ میگن این حدیث معلوله علت چیه؟ ابن جریج چیه؟ مدلس الله و اکبر ماشاءالله عالم حدیث شدید عالم علل شدید فریخته حدیثی شدید تدریس رو میشناسید ماشاءالله علم علل آگاهن مثل بعدی از اهل حدیثی که که به خودشون اسم اهل حدیث گذاشتن و میگالن به اهل حدیث بودن شما اهل حدیثی ما از بخاری بهتر میفهمیم این حدیث حدیثی را تو استاد میخونن توی بخاری حدثنا فلان فلان فرید بن مسلم دمشقی مدلس امام کی گفته ابن حجر در مدلس صدوق یدلس ضعیف چرا مدلسه یواش امام بخاریه شما در صحت بخاری یواش آرام بگیر بخاری عقل آرام بگیر قرار بر این نیست هر تدلیسی مردود باشه تدلیس انواع داره بخاری غیر ممکنه بدون اول که راوی مدلس باشه و تدلیس بکنه روایتش در صحیحش بیاره غیر ممکنه نیست غیر ممکنه اون روایت با عنعنه باشه تو بخاری و راوی مدلس باشه جای دیگر بخاری با تحدیث و سراحت به تصریح به سماعش یاد نکنه در کتاب عدم مفردش یا کتاب تاریخ کبیرش بخاری غیر ممکنه روایت مدلس بدون تصریح به سماع بیار اگر در جای دیگه باشه اینجا اومده چون اسنادش عالی بوده با اون روایت عنعنش میاره چون اسنادش اینجا عالیه و علتهای دیگر اسمشون رو گذاشتن اهل حدیث خیلی بلدن ماشاءالله همین در کتاب صحیح بخاری باز کردن آ این ائمه گفتن مدلسه 60 نفر 80 نفر از روات بخاری نمیدونم فلانه آخرش از کل حدیث صحیح بخاری 7000 تا هزار تا براش صاف میکنه 6000 تا کنار میذاره این به خاطر اینکه نسائی تضعیفش کرده این به خاطر که علی بن مدینی فلان گفته اون به خاطر که مدلسه نه اینطوری نیست راه و چاه داره کلید داره همینطوری نیست دل بخواهی نیست در بخاری رو باز کردی بعد همینطوری دیدی که یکی فلانی گفته مدلت تمام شد رفت فوتوفن داره برای خودش مهارت میخواد علم علل میخواد هر عالی میگم میتونه به مجرد اینکه چند نفری را با جرح و تعدیل شناخت بیاد حکم بکنه قضاوت بکنه روی حادث صحیح اجماع امت رو میخواد دیر پا بذاره اینطوری نیست حتی معلقات بخاری 1341 عدد معلق تو بخاری دارید. تمامی این معلقات را بخاری در کتاب تعلیق و تغلیق و تعلیق میاد با اسناد متصل یاد میکنه میگه همینطوریه بدون بررسی اسانید و طرق به مجرد که اینجا عنعنه دیدی اینجا فلان عالم گفته تدلیسه حکم بدی بر روایت نه میگه دو تا علت داره بعدیش عطا هست عطا هم عطا خراسانی هست مدلسه و این روایت منقطع از ابن عباس چون عطا از ابن عباس نشنیده عطا اینجا مبهم اومده کدوم عطا هست ما میگه یک عطا داشتیم فقط عطای خراسانی بود عطای ابن ابی رباح کجاست ابن جریج هم عطا ابن ابی رباح شنیده هم از عطای خراسانی کدوم یک از دو عطا هست ابن حجر میگه احتمال داره از هر تا ولی اینجا این روایت از عطای ابن ابی رباح نه از عطای خراسانی این جاهل باید بدونه نه که به مجرد اینکه اینجا عطا دید حکم بده مثل اون بنده خدایی که حدیث موسیقی را تضعیف کرده بود اینکه اینجا صدقه هست اینجا صدقه ابن عبدالله سمینه شوکانی گفته که مجهوله بدبخت نرفته بود نگاه بکنه به تقریب و تهذیب و تهذیب و کمال که صدقه ابن عبدالله سمین اصلا روایتی تو صحیحه نداره اون صدقه ای که هست صدقه ابن خالد ثقه سبته این بدبختیه کسی راه چاه چیزی بلند نباشه اجتهاد بکنه این مسئول جلو خدا کسی بدون اینکه اهلیتش داشته باشه بیاد اجتهاد بکنه در احادیث رسول الله صلی الله علیه این اجتهاد و فتوای به غیر علم فتوای به غیر علم تقول بر خدا بنده قل انما حرم ربی البواحش بدون علم وان تقول على الله ما لا تعلمون حدیث رسول الله داری رد میکنی قول سخن رسول الله داری رد میکنی با جهل با فتوای اشتباهت اینجا هست که آدم باید دقیق باشه در علم باید دقت بکنه و نه اینکه بیاد به مجرد اینکه علتی را دید حدیث را با اون معلول بسازه پس این حدیث که در تفسیر این آیه اومده این حدیث صحیح و صریح هرچند که از هر دو طریق روایت شده از ابن از عطای خراسانی و از عطا بن رباح ولی خب صحیحش از روایت عطا بن رباح قال وهو دين الرسل الذي أرسلهم أرسلهم الله به إلى عباده فأولهم نوح عليه السلام أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين در این صالحین غلوب کردن غلوب یعنی زیاده روی غالی شدن تجاوز از حده مثل تاغوت که از سقیان اومده یه چیزی از اون حدش خارج بکنیم این غلوبه غلوب اطراع در یک بابه رسول الله صلی الله علیه و لا تطرونی كما اطرت النصارى عيسى ابن در من همچون نصارا غلو نکنید نصارا آمدن عیسی گفتن فرزند خداست غلو نکنید این غلوه عیسی فرزند خدا نبود پیامبری از پیامبران خدا بود رسول الله صلی الله علیه و میترسید از اینکه امت بیان درش غلو بکنن و دعا کرد از خدا خواست اللهم لا تجعل قبري وثنا قبر من ربطی قرار نده پروردگارا دعا کرد از خدا خواست میترسید که امت بیان رسول الله صلی الله علیه و رو بپرستن و شد از خدا خواست ولی سنت خدا ابتلا و امتحانه میگه صاحب برده به رسول الله صلی الله علیه و سلم نمیگه میگه میگه نمیگه دای اسلام هم نمیکنه میگه نمیگه من لی الوذ به که عند حادث الایمن من لی الوذ به کی هست که من بهش پناه ببرم ای رسول خدا جستو والله بگید شما بگید قضاوت کنید ای رسول خدا جز کی دارم این غلوب هست نیست این غلوب هست یا نیست والله غلوه والله شرک اکبره اونجا یکی میگه ان من علمت علم اللوح والقلم صاحب برده میگه علمت از علمت علم لوح و میگه اصحاب چهار مذهب نگفتن کسی ادعای علم غیب بکنه دچار شرک اکبر شده چرا این که میگه من شافعیم صاحب برده به خودش اجازه میده برخلاف اون چیزی که تو مذهب از یه طرف ادعا میکنه من شافعیم از یه طرفی میاد ادعای علم غیب در رسول الله صلی الله علیه و میکنه میگه نیست تو مذهب که شخص مشرک میشه با ادعای علم غیب به غیر خدا این هست ولی همین چیزی که در امت داریم قلوبی که در صالحین هم بیا شده در امتهای پیشین هم همین قلوب شده و بوده که <clears throat> این اشخاص از بشریتشون خارج بکنن و اونها را به درجه خدایی برسونن و اونها را صدا بزنن و دلیلشون هم فکر نکنیم خدا نبودا فکر نکنیم تو نیتشون خدا نبود فکر نکنیم وقتی که ود و صدا میزدن هدفشون خدا نبود قصدشون خدا نبود قصدشون خدا بودا اونها ضد دین خدا نبودن ضد خدا نبودن اونا حب خدا را داشتن اونا خدا را میخواستن اگر نه ابن عباس نمیگفت که اینها این صالحین را وسائط قرار دادن واسطه قرار دادن توسل جستن اینها میخواستن به خدا برسن هدفشون به خدا رسیدن بود ولی با چی؟ با عمل حرام با شرک خدا خواستن به خدا برسن هیچ وقت وسیله حرام نمیشه وسیله برای رسیدن به خدا باشه اون وسیله ای که برای رسیدن به خدا باید به کار میبریم باید اون وسیله مجاز باشه خدا باید اجازهش بده هر وسیله برای رسیدن به خدا درست نیست اینا میخواستن به خدا برسن صوفی ها میگن هر راهی به خدا میرسه خیر یک راه فقط به خدا میره ان هذا صراط مستقیم فقط یک راه فقط به خدا میره ولا تتبعوا السبل اون بقیه راه ها راه های گمراهی یک راه فقط به خدا میرسونه راه خدا یکیه ما راه های رسیدن به خدا نداریم یک راه داریم که به خدا میرسونه والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا ما نعبدهم ما نعبدهم الا اینجا حصره در عالم بلاغه اومده حصر قلب اضافی یعنی ما نعبدهم لعلة من العلل پرستش ما دعای ما صدا زدن ما اون مرده برای علتی از علت نیست یعنی علتی از اینکه اینها صفات خدایی دارن نیست ما نعبدهم انهم آلهه او لهم صفات الالوهیه این معناشه ما نعبدهم من اجل ان لهم صفات الالوهیه ما نعبدهم یعنی, یعنی پرستش ما صدا زدن ما دعا عبادت دیگه ما گفتیم قبلا صدا زدن اونها عبادت اونها برای جاه و مقام خدایی نیست به چه علته؟ به این علت فقط به یک علت حس کردن در یک علت الا اما نعبدهم الا لیقربونا الی الله صداشو نمیزنیم جز برای یک علت اینکه ما رو به خدا نزدیک بکنن نه اینکه صفات خدایی دارن الا لیقربونا یعنی هدف رسیدن به خدا بوده که رو بکنن نزد خدا و اونها ملحد نبودن که که بیان عبادت خدا را انکار بکنن و خدا را قبول نداشته باشن خیر همه فکر میکنن که ابو جهل و ابو خدا را قبول نداشتن باور نداشتن عبادتی نداشتن این اشتباه بنده خدا مشرکین عبادت میکردن نماز میخوندن صدقه میدادن مشرکین تواف خانه خدا میکردن مشرکین حج میرفتن وقتی که رسول الله صلی اومد سال 13 هم اومد با انصار مبایعه کرد کجا بود در حج بود اون افتاد نفری که از انصار اومده بودن برای حج اومده بودن در اساسش برای اون اجتماع اون اجتماعی که در کنار خانه خدا میشد اونا تواف میکردن احرام پوشیدن گفتن یا رسول خدا الان سران قریش اسلحه به دست نیستن تون در احرام حرام کسی اسلحه به دست بگیره رسول صلی گفتم دست به اسلحه نه گفتن یا رسول میریدیم بر سر مشرکین سرانشو نابود میکنیم گفتن نه شیطان صدا میزنه که محمد و اصحاب جمع شدن برای کشتن شما دست به اسلحه نگیری دین ما دین ترور کردن نیست دین ما دین عملیات انتحاری نیست قرار نیست با قضا و قدر خدا مبارزه بکنیم حرب و جنگ و ستیز و دشمنی با مشرکین اعداد میخواد اعد لهم اعداد معنوی و اعداد مادی اعداد میخواد همینطوری نیست اعداد نداریم الان ما هم خائن نیستیم از پشت خنجر بکشیم رسول الله صبح که شد شیطان صدا زد ندا زد فریاد زد که محمد و اصحابش میخوان بر سر شما بریزن اگر مسلمان اون کارو میکردن چی میشد دعوت رسول الله صلی نابود میشد دینمون این دین نیست دینمون این نیست که کسی را از پشت خنجر بزنیم مشکی جمع شده بودن برای عبادت خدا برای تواف برای حج احرام پوشیده بودن همه اقوام نه مشرکین دور بر رسول الله صلی الله علیه و سلم قوم نوح میگه عبادت نداشتن میگه تواف نداشتن میگه حج نداشتن قبله نداشتن یهود نصارا میگه رو به طرف بیت المقدس میگه نماز نمیخوندن میگه اول مسلمان ها رو به طرف بیت المقدس نماز نمیخوندن مثل اهل کتاب میگه اهل کتاب نماز نداشتن ولی بله، نماز داشتن روزه داشتن همچنان هم روزه دارن میگه نصارا روزه نمیگیرن میگه هندوس روزه نمیگیرن میگه بودایی ها روزه نمیگیرن میگه صدقه نمیدن میگه نذر نمیکنن ولی نذر برای کی برای مردشون برای اینکه رو به اون مردگان نزدیک بکنن تا اینکه اون مرده وساطتشون بکنه با خدا لیقربونا الی الله زلفا هدفشون رسیدن به خداست ولی با راه اشتباه ولی با راه اشتباه با راه شرکی و خدا هم نگاه به قلبش نکرد نگو که دلشون پاکیه قلبشون پاکه تو قلبشون خدا خیر ایمان با قوله ایمان با اعتقاده ایمان با عمله اگر ایمان با قول بود باید ابلیس رأس موحدین بود قال ربی بما اغویتنی گفت پروردگارم چون مرا گمراه کردی آدمیان را گمراه میکنم پروردگارش قبول داشت فرعون فرعون ملعون خدا را قبول داد و جحدوها و سیخنتها یقین داشت به خدا در عمل پایبند نشد اعتقاد به خدا داشت مجرد اعتقاد مجرد ادعا به زبان قابل قبول نیست اگر عمل نباشه منافقین فی الدرک الاسفل من النار ولیکن خداوند چون عمل در اونها نبود اذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالا يراؤون الناس مراعات بود قصد, دنیا رو داشتن خداوند اونها را در پسترین جای جهنم جا داد سزاشون کرد چرا؟ چون عملشون عمل اسلامی نبود پس مجرد قول مجرد اعتقاد بدون عمل به درد نمیخوره باید عملت هم درست باشه اگر تو ادعا داری اگر تو شهادت میگی میگی اشهد ان لا اله الا الله باید معنای این شهادتت این گواهت این قولت این ادعات که میگی اشهد ان لا اله الا الله باید بدونی ای مؤمن ای موحد باید بدونی بر تو واجبه تقلید درست نیست در شهادت واجبه باید بدونی معنای این کلمه چیه اشهد ان لا اله الا الله یعنی معبودی به حقی نیست که پرستیده میشه جز تو پروردگارا باید معنایش را مؤمن بدونه نه توحیدی نداره و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفین علیه آباؤنا اگر قرار بود تقلید پذیرفته میشد باید از مشرکین هم پذیرفته میشد که میگفتن ما بر دین آبا و اجدادمون خیر باید درش اتباع بیاد باید درش علم بیاد معنا بیاد پس توحید پس درس توحید درس اعتقاد یعنی فهمیدن اون ادعاها معنای اون ادعاها معنای شهادتینی که وارد اسلام میشیم یعنی به اون مسلمان یاد بدیم که معنای شهادتين يعني چی أشهد أن لا إله إلا الله يعني چی قال وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين أرسله إلى أناس يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله ولكنهم يجعلون بعض المخلوقين وسائط بينهم بينهم وبين الله عز وجل يقولون نريد منهم التقرب إلى الله تعالى ونريد شفاعتهم عنده مثل الملائكة وعيسى ومريم وأناس غيرهم من الصالحين فبعث الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دينهم دين أبيهم إبراهيم ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله تعالى لا يصلح منه شيء لغيره لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما وإلا فهؤلاء المشركون يشهدون أن الله هو الخالق وحده لا شريك له وأنه لا يرزق إلا هو ولا يحيي ولا يميت إلا هو ولا يدبر الأمر إلا هو وأن جميع السماوات السبع ومن فيهن والأرضين السبع ومن فيها كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون بهذا فاقرأ عليه قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله وقوله تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إلى قوله فأنا تسحرون وغير ذلك من الآيات آخرین پیامبرانم در رهرو راه پیامبران پیشین اولئک الذین هدا الله پیامبرانی که هدایت شده بودند در راه دین مهدی بودند هادی بودند فبهداه مقتده راه اونها هدایت اونها را بگیر رسول الله رهرو راه پیامبران پیشین بود آخرین پیامبران اومد اون بتها و اون قبور اونها نابود کرد اومد ایصاف و نائله اومد یهود اومد لات و عزا تمامی بتها رو نابود کرد جنگید با مشرکین هرچند اون مشرکین میگوید عبادت داشتن تواف داشتن حج داشتن صدقه داشتن ذکر خدا داشتن لبیک میگفتن ولیکن با این وجود با این وجود رسول الله صلی الله علیه و سلم با آنها جنگید چرا با آنها جنگید چون اونها بین خودشون و خدا این واسطه ها, واسطه ها را قرار دادن این مردگان را قرار دادن این اشخاص صالح را بین خودشون و خدا قرار دادن گفتن نريد منهم التقرب الى الله نريد شفاعتهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله گفتن شفیع ما نمی گفتن خدا را قبول فکر نکنید اونا ملحد بودن خدا را قبول نه خدا را قبول داشتن میخواستن به خدا برسن چرا امام عبدوها اینجا این مسئله رو یاد میکنه چرا چون وقتی که بیاید مثلا به یک شخصی دعوت توحید میدی یاد بگی که این عمل شرکه این درست نیست ذبح و نظر به غیر خدا درست نیست این کفره این شرکه تو هم بهت چی میگه میگه ها تکبردار رو تکفیر میکنی مردم رو مشرک میکنی اینها اینا لا اله الا الله میگن یه همینطوریه حرف مردم اینا سخن مردم اینه بهشون میگی شرکه میگه ها مردم تو مشرک کردی نه ما تو بحث تکفیر گفتیم حکم بر فعل غیر بر حکم فاعل قرار بر این نیست اگر ما فعلی گفتیم بدعته یا فعلی گفتیم شرک یا فعلی گفتیم کفر فاعلش را هم کافر بشموری اون شخصی که از شدت خوشحالی گفت اللهم انت عبدی پروردگار تو بنده منی و من خدایت و انا و انا ربک رسول گفت اخطا از شدت اشتباه کرد خدا رو بخشید از شدت خوشحالی اشتباه کرد جای شخص عاجزه مثل نجاشی نمیتونه کلمه توحید بگه دینش اعلام بکنه جای شخصی مکرهه الا من اکره جای شخص جاهله انواع عذر داریم ما عذر به عجز مثل نجاشی عذر به اکراه مثل عمار عذر به اشتباه و خطا و خطا داریم مثل این شخص که اشتباه کرد از شدت خود به شدت الفرح عذر به جهل داریم مثل حاطب بن بالفعل وقتی که اومد نامه نوشت به مشرکی که یک خیانت محسوب میشد یک نفاق محسوب میشد در رسول الله او را معذور ساخت و نمونه هاش هم زیاده در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم مثل اون شخصی که اومد گفت که اگر خدا بتونه مرا تکی تکی بکنه بعد از اینکه مردم اگر خدا شاید خدا نتونه منو جمع بکنه شک در قدرت خدا کرد ولی خدا او را بخشید چون جاهل بود خدا بنده شد جایی اگر جاهله ولی قصد خیر رو داره خدا میبخشه ولی اینکه اون کسی که خودش رو به خواب زده نمیخواد یاد بگیره اونجا مشکله اون شخصی که مهاندت میورزه پس حکم به یک فعل دادن به شرک دلیل بر این نیست که ما اون فاعل و مشرک میدونیم خاطر همین ابن تیمیه رحمه الله میاره در کتابش فتاواش جلد 28 صفحه 501 500 به بعد بعد بعد از اینکه بحث مرده پرستار رو میکنه کسانی که مرده رو میپرستن و فلان میکنن میگوید ولی ما اینها رو کافر نمی کنیم همونطور که امامامون مثل احمد بن حنبل تکفیر نمی کردن بعد قصه همین حدیث بخاری رو میاره اون شخصی که گفت مرا تیکه تیکه بکنید که شک در قدرت خدا رو داشت و جای دیگر مثال احمد بن حنبل رو میزنه میگه احمد بن حنبل میگه کسی که قرآن مخلوق کافره ولی که مأمون و معتصم و واثق و مردم جاهل رو تکفیر کرد پشت سر اونها هم نماز خون. فرق بین فعل و فاعل جایی حکم بر فعل میدی ولی بر فاعل نه کسانی که میخوان جلو دعوت را بگیرن میگه ها اینا تکفیریان نگاه کنید میگه این بدعت این کفر این شرکه نه ما نمیگیم رسول خدا صلی الله علیه و گفته رسول خدا گفت من حلف به غیر الله شرک رسول خدا صلی الله علیه و گفت ان تمائم و تولت شرک ما گفته ما نگفتیم تعویض شرکه ما نگفتیم حالا میخواد مولا انجام بده الله انجام بده فرقی نمیکنه اما به سر یا عبا پوش باشه فرقی نمیکنه تمائم شرک رسول خدا صلی الله علیه و گفت دیگه نمیان براش مجوز و شفاعت هم عند مثل ملائکه مثل عیسی مثل مردم دیگر صالحین پس پیامبر صلی الله علیه و سلم فرستاد تا دین ابراهیم رو زنده بکنه فرستاد تا بگه که این نوع تقرب و توسل درست نیست این توسل درست نیست توسل به نام خدا به وصف خدا به فعل خدا به حالی که ما داریم به درگاه خدا به عمل صالحی که به درگاه خدا انجام دادیم بله این توسل ها جایز مشروعه بگیم یا رزاق رزقنی بگیم رزاق خداوند اسمش به قدرتش پناه ببریم اعوذ بعزت الله و قدرت عزت و قدرتش پناه ببریم مریضیمون درمان بکنیم به فعل خدا اللهم صل علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراهیم همونطور که صلوات و درود فرستادی بر ابراهیم و ابراهیم بر محمدمون هم و اتباعش صلوات بفرست درود بفرست رسول به فعل خدا حال داعی انی لما انزلت الی من خیر فقفروردگار و محتاج درگاهتم توسل به اعمال صالح مثل اون شخصی که در غار گیر کردن یکیشون گفت من بر والدین کردم یکیشون گفت نمیدونم من مرتکب زنا نشدم فلان کردم تا خدا نجاتشون داد توسل به عمل صالح توسل به دعای شخص صالح زنده داریم بله می اومدن پیش خدا یا رسول الله نه دعا کن یا رسول که بارون بباره قحطی اومده خوشحالی اومده دعای شخص صالح زنده بله این نوع توسل ها داریم ولی توسل به مرده نداریم اون شرکت بره ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم اون کسانی که صدا میزنید بندگانی مثل شما نباید این یعنی اونها رو صدا فدعوه فلیستجیبوا لكم برید بخورید آیات عراق 189 بعد بحث کیه بحث مردگانه سبحانك اللهم وبحمدك صلی الله على محمد وعلى محمد